Na hierdie gebeure is koning Nagas van die Ammoniete oorlede, sy sien het om opgevolg, en David het gedink, ik wil met Nagas sy sien gaan op goede voet bly, want sy pa was my goedgesind. David het toegesante gestuur om met om deelneming te betuig oor die dood van sy pa. Toe die ambtenare van David in die land van die Ammoniete bygaan kom om met om deelneming te betuig, het die leiers van die Ammoniete vergaan gesê, Denk je werkelijk David verheer vader dier boodskappers te stuur om met die te sympathiseer? Het sy ambtenare nie eerder na u toegekom om die land dier te kijken en hier onrust te stook en inlichting in te samen nie? Ga en het toe David sy gesante gevat, hulle kool geskeer, hulle kleren net onderkant die hepe afgesny en hulle gelos. Hulle is toe daar weg, en die nieuws oor die manne is aan David meegedeel. Hij het toe boodskappers na hulle toegestuur, van die mannen was baie skaam. Die koning het laat weet, blijf voorlopig in Heere goed totdat julle baard gegroeid het en kom dan huis toe. Die Ammonite het geweet dat hulle hulle by David in omgins gebring het. Daarom het gaan in die Ammonite 34 ton zilver gestuur om vir hulle by die Arameers van Mesopotamie en by die Arameers van Maoka en by Soba bemande strijdwaans en een berede machte hier. Hulle het vir hulle 32.000 strijdwaans gehier. Daarmee saam het die koning van Maoka in sy leermacht gekom en hulle het reg oor Medeba kamp opgeslaan. Die Ammonite het ook bij mekaar gekom uit hulle stede en uitgetrek vir die oorlog. Toe David dit oor, het hy vir Joab met die hele leer gestuur, allemaal dapper manne. Die Ammonite het opgeruk en hulle gevegslinies voor die stad opgestel. Die koning wat hulle kom help het, was in die oopveld. Joab het opgemerkt dat hy aan twee kanten zou moes vecht, voor en achter. Hij het twee aantal van die beste mannen uit Israël gekies en teenoor die Arameers laat stelling neem. Die rest van die leer het hy onder aanvoering van zijn broer Abisai geplaas en hulle teenoor die Ammonite laat stelling neem. Hy het gesê, as die Arameers vir my te sterk is, moet jij mij kom help, en as die Ammonite vir jou te sterk is, zal ik jou kom help. Wees dapper, ja, laat ons allemaal dapper wees terwille van ons volk in die stede van ons God. Mag die Heere doen soos hy dit goed vind. Joab en sy manne het opgeruk om teen die Arameers te veg, maar hulle het vir hom gevlug. Toe die Ammoniete gewaar dat die Arameers vlug, het die Ammoniete ook voor sy broer Abisai op die vlug geslaan in die stad ingegaan. Joab is toe na Jerusalem toe, toe die Arameese staat te sien dat hulle dier die Israëlieten verslaan is, het hulle afvaardigings gestuur om die Arameers oorkant die Eefraat te laat kom, en so bak die hoof van Adat Eeserse leer het die leiding geneem. Toe David die bericht kry, het hy die hele Israël by mekaar gemaakt in die Jordaan oorgesteek. Toe hy nabij die Arameers kom, het hy stelling ingeneem teenoor hulle. Pas het David sy stellings teenoor die Arameers reg gehad vir die geveg, of hulle val om aan. Hulle het echter vir Israël gevlucht. David het 7000 van die strijdwabbe mannen en 40.000 voedsoldaten van Aram om die lewe gebring. Hy het verder ook vir Sobak die hoof van hulle leer doodgemaak. Toe die manskappe van Hadad Jezer besef dat hulle dier Israël verslaan is, het hulle vrede gesluit met David en aan hom onderhoorig geword. Die Arameers was hier nog nie weer bereid om die Ammonite te helpen. nie.